kiel homa conduto modifis la cron Statoi de fermitezzo, isoligio, cae mascoi, celis laueble bone limigi la disvastigion de la SARS-CoV-2 dum la iaroi de la pandemio. Ciel nun rapportas japana esplorista te amo, reguligoi de la conduto, ciel tiui menziitae, eble ancau influis la evoluzion de la Inter Interalie, isoligio pobus esti contribuinta al tio, che pli malfruai variantoi de la viruso farigis pli frue infectai. Alfa, Delta, Omicron, Eris cae Pirola. Ecte gia apero, antau proximume quar iaroi, elvolvigis ciam de nove novai regantai variantoi de la cronviruso. Tiu rapida evoluzio shuldigas alie alla circonstanzo che viruso besonas ciam gastiganton por survivi. Protio superis hazardai modifoi enda genaro de la infectantoi, ciui favoras tiun viv manieron a parte mutaziema, estas la cron viruso exemple ce la picila proteino. Do ce tiu structuro per ciu la viruso alcupligas alla celo. La plei grande evoluzia salto ocasis al omicron. Tiu varianto estas markita per aparte multae mutazioi supposeble estas adaptigio al gia plei grava gastiganto, la homo. Tiu evoluzio estas compreneble influita de infectoi, vaccinoi cae medicamentoi. Se la logiantaro suffice familiarigias cun la viruso, tiam la viruso besonas novain strategioin, por certigis ian pluan existon sed ancora plua factoro pobus esti influinta la adaptigion al sia gastiganto, au la superetson de certa mutatio. Temas pri homa conduto en formo de isolitezzo, statoi de fermitezzo, cae la surhavado de mascoi. Tion almenau supposiga studajo, ciu jus aperis en faca magazino. Portio? esplorista teamo de la Universitato de Nagoya en Japanio, prilumigis la evolucion de la viruso ecte la origina varianto gis Omicron helpe de artefarita intelligentezzo cae matematicae modeloi sur base de disponeblae clinicae datumoi. Grava aspecto de la evoluo estas la maximuma virusa chargio. Tio estas, Kiom da virusa materialo trovigas en unu mililitro da corpa liquajo. Alta chargio pli altigas la infectan riscon per gutetoi. Tro da materialo el la vido de la viruso, tamen ancau ne estas ideala. Char tiam infectitoi farigas tro malsanai, por entute infecti iun. Fakte, la virusa chargio quin obligis de la origina varianto gis la delta varianto. Ce omicron la tendenzo al pli frua culmino de la malsano dauris, set iom mal rapidigis. Entute, tutte, la cronviruso farigis pli infecta, set ancao mal pli dangera. Ciel la analisoe de la teamo supposigas, tiui evoluoe, estas ancau sequo de la conduto reguligoi ciui estis prescribitai dum la dauro de la pandemio. Tio pli altigis la selectan premon sur la viruson, cae favoris tiuin modifoin endagenaro ciui shovis la infectoin alla sen simptomai fasoi. Se infectitoi, estas iam infectai, antau ol ili entute sentasin sin malsanai, tiam isolado de malsanuloi fine estas senefica, cae la transvivo de la infectanto estas certigita. Conduto reguligoi estas laula autoroi de la studajo la plei bona eblezzo contrau batali la disvastigion de nova infectanto. Precipe, je la comenzo de la pandemio, ciam ancorau ne disponeblas vaccino au effica curazzado.